La primera vez que yo te vi, no me pude controlar y supe que eras para mí. Yo mirándote, tú mirándote. así, ahí me enamoro más. Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí, tú me enamoras Viajando el mundo y tu sonrisa, tengo en mi mente y en mi corazón. Contigo todo es felicidad. Contigo ya no sé lo que es dolor cuando me empiezas a besar. No soy el mismo y pierdo el corazón. puede terminar. Dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo cuando me hablas. Más lindos son los sueños cuando tú estás ya. Esto no puede terminar. Cuando te pones linda y luces tu cuerpo, tú me enamoras ya. Todo tiene sentido cuando estamos juntos. Tú me enamoras ya. Cuando el DJ pone la música y bailas así, ahí Tú me tienes bien loco, mamita, si te toco. Cuando veo tu foto, yo siempre me alboroto. Tu teléfono exploto cuando quiero un poco. Me hace sentir como ganarme la loto. Nos vamos en mi carro, nos vamos en mi moto. En esa boca con un beso te azoto. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo y cuando me hablas. Más lindo son los sueños cuando tú estás. Ya, esto no puede terminar. tú estás ya. Esto no puede terminar. Cuando te pones linda y luces tu cuerpo, tú me enamoras ya. Todo tiene sentido cuando estamos juntos. Tú me enamoras ya. Cuando el DJ pone la música y bailas así, ahí me enamoro más. Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí, tú me enamoras ya.